Prisartinęs prie Jeruzalės pro Betfagę ir Betaniją ties alyvų kalnų, Jėzus pasiuntė du savo mokinius tardamas. Eikite į kaimą, kurį matote, ir vos įžengę į jį, rasite pririštą silaitį, kurio dar niekas iš žmonių nėra jojas. Atriškite jį ir atveskite. Jeigu kas nors paklaustų, ką čia darote, atsakykite, jo reikia viešpačiui. Jis netrukus jį sugražins. Nuėję juodu rado pakelėje asilaitį pririštą prie vartų ir atrišo jį. Kai kurie iš ten stovinčių klausė, ką jūs darote, kam tą asilaitį atrišate. O jie atsakė, kaip Jėzus buvo jiems liepęs, ir tie leido jį vestis. Jie atveda asilaitį pas Jėzų, apdengė jį savo apsiaustais ir Jėzus užsėda ant jo. Daugybė žmonių tiesė ant kelio savo drabužius, kiti klojo žalias šakeles nukirstas laukuose. Priekyje ir iš paskos einantys šaukė. Osana, garbė tam, kuris ateina viešpaties vardu. Šlovė besiartinančiai mūsų tėvo Dovido karalystiai. Osana aukštybėse. Taip Jėzus įžengė į Jeruzalę ir į šventyklą. Viską apžiūrėjęs, kadangi buvo jau vakaro valanda, jis su dvylika išėjo į Betaniją. Rytojaus dieną jiems keliaujant iš Betanijos, Jėzus buvo alkanas. Pamatęs iš tolo sulapojusi į figmedį, jis priejo pažiūrėti gal ką ant jo ras. Tačiau atėjęs prie medžio, jis nerado nieko tik tai lapus, nes buvo dar ne figų metas. Tuomet jis tarė medžiui, tegul per amžius niekas nebevalgys tavo vaisiaus. Jo mokiniai tai girdėjo. Ir jie ateina į Jeruzalę. Įėjęs į šventyklą, Jėzus ėmė varyti laukan parduodančius ir perkančius šventykloje. Jis išvartė pinigų keitėjų stalus bei karvelių pardavėjų suolus ir neleido nešti rakandų per šventyklą. Jis mokė ir skelbė. Argi neparašyta, mano namai vadinsis maldos namai visoms tautoms, o jūs pavertėte juos plėšikų lindine. Tai išgirdę aukštieji kunigai ir rašto aiškintojai tarėsi, kaip jį pražudyti. Jie mat bijojo Jėzaus, nes visi žmonės buvo pagauti jo mokslo. Atėjus vakarui, Jėzus su mokiniais išėjo iš miesto. Rytą įdami pro šalį jie pamatė, kad figmedis nudžiūvęs iš pat šaknų. Prisiminęs Petras tarė Jėzui, Rabi, štai figmedis, kurį tu prakeikiai, nudžiūvo. Jėzus jiems atsakė, turėkite tikėjimą Dievu. Iš tiesų sakau jums, kas pasakytų šitam kalnui, pasikelk ir meskis į jūrą, ir savo širdyje nesviruotų, bet tikėtų įvyksiant, ką sako, tai jam ir įvyktų. Todėl sakau jums, ko tik melzdamiesi prašote, tikėkite gausia, ir tikrai tai bus. Eidami melstis, atleiskite, jei turite ką nors prieš kitus, kad ir jūsų tėvas danguje jums atleistų jūsų nusižengimus O jei jūs netleisite, nei jūsų tėvas danguje netleis jūsų nusižengimų. Jie vėl sugrįžta į Jeruzalę. Jėzui vaikščiant po šventyklą, prie jo prieina aukštųjų kunigų, rašto aiškintojų ir seniūnų ir klausia, kokią galę tai darai? Kas tau davė galę tai daryti? Jėzus jiems atsakė, Ir aš noriu paklausti jūs vieno dalyko, o jūs atsakykite man. Tada ir aš jums pasakysiu, kokią galę tai darau. Jono krikštas buvo iš dangaus ar iš žmonių? Atsakykite man. Tie pradėjo tartis. Jei pasakysime iš dangaus, tai jis mus klaus, kodėl tada juo netikėjote? pasakytume iš žmonių. Bet jie bijojo liaudies, nes visi buvo įsitikinę, kad Jonas tikrai buvo pranašas. Todėl jie atsakė Jėzui, mes nežinome. Tada Jėzus tarė, tai ne aš nesakysiu, kokią galę tai darau.